istini upućen, a koga ostavi u zabludi nećemo naći nikoga ko će ga uputi na pravi put i svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha te bareke ta'ala i da je Muhammed alaihi salatu wasalam poslanji, Allahu poslanik poslan sa istinom. Uzvišeni plemeniti kazao je svojoj plemenitoj knjizi o vjernici bojte sa laistinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je sakupio, poživio u vjeri na ovom bareć mjestu da nastavimo govoriti o njegovim lijepim, lijepim venima. Prošli put koje smo ime ili o kojem imenu smo prošli put govorili? Drugi dio, Ko će reći? Što ima značenje? El muqaddim El muahir Jel svi sad znate? Hoćemo ponoviti? Sad čisto onako prošli put. Priješće vas. Prebaci preko računara. Ako se čuje, kucite gore. Večeras, ako Bog da... Vidite, taj zvučni gore, probajte, pojačajte. Ne znam. Večera se kobo da govorit ćemo o Allahom te bareke vetala imenu veličanstvenom imenu El Džemil kažemo da se Allah subhanahu wa ta'ala imena najljepša imena Walillahi al ul husna zaista Allah dželle posjeduje najljepša imena El Husna odnosno Džemal ima značenje husn. Džemal ima značenje husn, ljepota. Husn, ono što je lijepo. A Allah dželalu je opisan imenom El Džemil, savršeno lijep. I najveća nagrada stanovnika dženeta će biti gledanje u lice onoga koji je savršeno lijep. Najveća je nagrada. El džemil, onaj koji je lijep u svom biću, veličanstveno, koji je lijep u svojim svojstvima i koji je lijep u svojim imenima i koji je lijep u svojim dijelima. To je Allah te bareke ve ta'ala. Tako da iz ovog imena proizilazi mnogo, mnogo plodova vjerovanja koje nas obavezuje po pitanju Allaha te bareke wa ta'ala. Kazali smo u jeziku ima značenje husn, nešto što je lijepo. Allah Đelešanuhu džemal spominje u Kur'anu. Može li neko se sjeti kuranskog ajta gdje se spominje riječ džemal? Allah Đelešanuhu kaže وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ I on vam stvara stoku koja vas štiti od hladnoće, koja vam daje mnoge koristi, a najviše što vam koristi je hrana od stoke. Pa Allah Đelešanu opisuje i ukazuje da je stoka ukras na dunjalku. Valekum fiha džemalun. I zaista je ta stoka ukras za vas. Nešto što je lijepo. Hine turihune hine Ukras za vas je ta stoka u trenucima kada je istjerujete na ispašu i kada se vraća se ispaši. To je ukras na Dunjaluku. Allah Đelešanuhu, vidjet ćemo značenja što su učenjaci kazali kada se odnosi na Allaha El Džemil. Kako je to značenje? Tako da vidimo da ima značenje nešto što je lijepo. Ukras. Allahu te bareke tada ime El Džemil se spominje u hadisu, ne spominje se u Kur'anu. U hadisu gdje kaže poslanik sallallahu alihi wasallam La jedhulul dženne I ovo je jako bitno da se zna i da se upamti i da se radi po hadisu i njegovom značenju La jedhulul džennete men kane fi kalbihi mithqalu zarratin min kibrin. U džennet neće ući onaj u čijem srcu bude i koliko trun oholosti. I koliko trun oholost. A vidjet ćemo šta je ta oholost, kako je to pojasnio poslanik sa alijih Zatim kaže, قال رجل إن يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. Upitao jedan čovjek U Allaho poslaniće, ali nekada čovjek voli da obuče lijepu odjeću i lijepu obuću. Danas svi vole to, jel? Pa se pobojao da to što on čini da je dio te oholosti, da se time on uzdiže iznad drugi, jel? Pa je odmah, znači, požurio da pita da li je to na što ukazuješ o Allaho poslanić. Pa kaže Allahov poslanik nakon toga Inna Allahe džemilun Juhibbul Allah te bareke lijep i voli sve što je lijepo. I voli sve što je lijepo. Pa vidimo da je odgovor za odjeću da Allah Đelešanu voli da se čovjek lijepo obuče ako, ako ima. Ako ima. Pa kaže dalje poslanik sallallahu el kibru Betarul haq. A oholost je šta? Odbijanje istine. E sad zamislite koliko danas svijeta ima ko sebe ove zabranjene vrste ono što je osobina koja je znači negativna i nije pohvalna osobina koja odvodi ljude u džehenemsku provaliju odbijanje istine. Pa kaže poslanik sa selem tu nas i podcjenjivanje ljudi. To je prava oholost. Da podcjenjuješ ljude i da odbijaš istinu koja ti se kazuje, koja ti se plasira. A u dženet nije će ući onaj koji u srcu bude imao i trunčicu jednu oholost. A ovo je prava oholost odbijanje istine. A jedan vid, znači jedna zerka toga koje bude imao u srcu, neće ući u dženet. Da nas Allah Đelešanu sačuva, toga. El Džemil, kada se odnosi na Allah ta'ala, učenjaci su kazali da ima sljedeći znači. Imam Nevi Rahmetullah Ali navodi za riječ Inna Allahe Džemilun, Juhibbul Džemal, da je jedna grupa učenjaka kazala da sve što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala je lijepo da sve što Allah Đelešanu daje je lijepo da je džemal a kaže drugi su kazali da je Allah u džemil onaj koji je savršeno lijep i uljepšava i čini svaku stvar lijepo pa tako sve što vidimo da je lijepo Ko je to uljepšao, ko je to stvorio? Fetabarek Allahu ahsenul halikin. Neka uzvišen i veličanstven Allah te barek koji je najljepši i najbolji stvoritelj. Imam Ibn Kajim, Rahmetullah Ali, kaže ova mi definicija i možda najljepša definicija svega toga Kaže, od njegovih lijepih imena je El Džemil. Od njegovih Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena je ime El Džemil. I niko nije preći da bude opisan ovim veličanstvenim imenom osim on subhanahu wa ta'ala. Znači niko ne zaslužuje da bude opisan više znači od Allah te bareke ovim imenom osim Allah te bareke Pa kaže nakon toga sve prisutne ljepote koje vidimo, koje primjećujemo su tragovi koji upućuju na njegovo tebare kevetala savršeno stvaranje. Sve od ljepota koje primjećuješ, a gdje god da pogodaš vidiš ljepotu. Posebno sada u proljeće, jel? Znači sve što vidiš od ljepota upućuje na Allahovo Tebare Kevetala savršeno stvaranje. Pa kaže on je savršen i lijep u svom biću, u svojim savršenim osobinama i svojim savršenim radnjama, dijelima, stvaranju. Znači Allah Tebare Kevetala je savršen, savršen u svom savršenom biću, zatu u svojim savršenim osobinama i svojim radnjama u svem onome što on te bareke vetala stvara. Pa kaže on posjeduje najljepša imena i savršena svojstva i njegova djela djela su lijepa. I njegova djela djela su lijepa. Pa vidimo da da je ovo jedna od lijepih definicija koje smo probrali da spomenemo večeras kada se odnosi Allaha te bareke vetala značenje imena El Džemil. Plodovi spoznaje ili vjerovanja u Allahove te bareke ime El Džemil. Znači prvi plod jeste da je Allah te bareke savršen i lijep ili savršeno lijep u svom zatu, svom veličanstvenom biću, svojim osobinama i svojim radnjama. Allahove te bareke vetala sve osobine su savršene Vrhunac su ljepote, kao imena. Čovjek danas kada je pokušao zamisliti nešto što je najljepše, nešto što je najljepše na Dunjalku, činjaci kažu kada bi pokušali sakupiti, objediniti sve ljepote Dunjaluka u jedan oblik, znači sve što je lijepo u jedan oblik, Allah dželle je ljepši i ne može se usporediti ta ljepota sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Jer je zabranjeno poređenje osobina stvorenja sa osobinama stvoritelja. Kada bi uzeli jednu svijeću i njen sjaj i usporedili sa svjetlošću ili sjajem sunca, koja je razlika? Subhanallah. Nešto je neopisivo svjetlost sunca i svjetlost koju daje svijeća. To je razlika koja postoji između stvorenja, onoga što je stvoreno. Pa znam ste kakva je tek razlika između stvoritelja stvorenja i samih stvorenja. Ništa se ne može zamisliti. Znači mašta ne može dokućiti, ne može pojmiti, ne može obuhvatiti. Allaha te bareke ve njegova, njegova savršena svojstva. Ali vjerujemo da je Allah dželle savršeno lijep. I onaj ko bude vjerovao da Allah dželle je savršeno lijep, taj će ako boda moći vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu i u džennetu. Jer postoje sekte koje se pripisuju islamu i negiraju viđenje i gledanje Allahovo te bareke wa veličanstveno lice. Pa oni koji su negirali viđenje Allaha subhanahu wa ta'ala na ahiretu, neće ga ni vidjeti, ni će biti počašćeni od strane Allaha te barek vetala da vide to nešto što je veličanstveno, nešto što je najljepše. El husna vazijade. Kao što ćemo večeras ako boda da govoriti. Allah kaže, lej se ke misli i šeji. Ništa nije poput, poput njega. Ništa nije kao Allah te bareke wa ta'ala. Wa huwa basir. A on sve čuje i sve vidi. Allah u jednom ajetu negira i potvrđuje. Negira i potvrđuje. Negira da ne postoji nešto što je slično Allahu bareke ve ta'ala, a s druge strane potvrđuje u isto vrijeme da on subhanahu wa ta'ala posjedio savršene osobine. Ali te osobine nisu poput Allaha. Jer da bi mi danas shvatili, razumijeli i mogli uporijeti nešto sa Allahom subhanahu wa trebali bi znati kako Allah Đelešanu izgleda, jel' pa na osnovu toga što imamo kao predstavu kako Allah subhanahu wa ta'ala izgleda, kada bi nešto vidjeli što je slično, kazali bi da liči i sliči, ali ništa, znači ne postoji što je slično laute te bareke ve Niti je to dato, niti je to dato, znači stvorenjima da spoznaju, da vide da bi mogli ukazati neku sličnost i usporediti Allah subhanahu wa ta'ala sa stvorenjima. I zato je to zabranjeno. Zabranjeno i to je ilhad, kufr. Kufr da se usporedi neko stvorenje ili nešto od stvorenja sa Allahom te bareke ve njegovim savršenim, savršenim osobinama. Hele ta'lemu lehu semija. Allah Đelešanu kaže. Allah Đelešanu ovdje pita. A ovo pita i negacija. Da li znaš da iko da mu je iko sličan? Da li znaš da postoji neko koji je sličan Allahu Đelešanu? Ne, ne postoji. Znači nema sličnosti niti neko postoji koji je poput Allaha te bareke te bareke ve taala walam yakun lahu kufuwan ahad i niko Allahu te bareke ve taala nije ravan niko se ne može usporediti sa Allahom subhanahu subhanahu ve ta'ala a'la i Allahu Đelešanuhu pripadaju najuzvišenija svojstva najveličanstvenija svojstva Allahu Đelešanu samo to pripada. Znači niko ne postoji koji ima slična, slična svojstva, atribute koje Allah te bareke ima i posjeduje. Zatim drugi plod vjerovanja u Allahu subhanahu wa ime El Džemil, onaj koji je savršeno lijep, jeste da će vjernici moći vidjeti Allaha te bareke ve na sudnjem danu Znači plod vjerovanja da je Allah Đelaluhu džemil iz njega proizilazi i to da će vjernici vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala da će ga gledati i u to nema ni djelića sumnje Allah će se moći vidjeti i Allah će omogućiti da ga vide ko? vjernici na kijameskom danu i u a najveća kazna stavnicima vatre će biti, kako Ibn Kajma to ćemo navesti, navodi, jeste to što će biti uskraćeni viđenja Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Pored one kazne što će biti kažnjavanje, bit će i najveća kazna to što neće moći vidjeti Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Znači, oko ovog postoji konsenzus islamskih učenjaka, mutawatir hadis, dokaza ima jako mnogo i u Kur'anu i u sunnetu i zato se iz svega toga zaključuje u kojoj su velikoj zabludi oni koji negiraju viđenje Allaha te bareke zamislite znači nakon toliko dokaza koji dolazi i se i navode u Kur'anu i pored toliko jasnih dokaza koji se navode i spominju u sunnetu poslanika sallahu alijih veseleme koji su stepenu tevatru hadisa oni odbijaju negiraju i krivo tumače, izvrću riječi i Allaha i poslanika sallallahu alihi wasallam. Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam imao je običaj doviti Allahu te bareke ve ta'ala riječima nazari ila I molim te i tražim gospodaru od tebe za slaz gledanja u tvoje veličanstveno lice i da žudim za susretom s tobom. I ovaj hadis je vjerodostojan, bilježi imam hakim, Tirmizija, šeha Albani, kaže je vjerodostojan. Znači, poslanik sallahu alijih veselem je tražio i dovio Allahu subhanahu wa ta'ala da ga počasti, da gleda Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. I mi smo ovdje navodili prije u predavanjima kada smo govorili o Allahovim te bareke lijepim imenima koja su navedena i spomenuta u Kur'anu da je poslanik Allahu alijih veseleme šta? vidio Allaha subhanahu wa ta'ala usnu. snu. To spominjalo ovdje. Jesmo. U imenu koje? El-Latif Niko se ne Spominjali smo, navodili smo hadis poslanika sallahu alijih veselena gdje bilježi imam Tirmizi. Rejtu rabbi fi sura. Vidio sam svoga gospodara u najljepšem liku. Dva hadisa Imam Tirmizi navodi, jedan i drugi su vjerodostojni. Ibn Mađe također isto ta hadis navodi i oni ukazuju da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio Allaha te barek ve taala u to smo detaljno ovdje spominjali, pojašnjavali i odgovarali onima koji negiraju i koji pogrešno tumače iskreću riječ poslanika sallallahu alejhi ve sellem. <clears throat> Zatim Allah Đelešanu kaže Uđuhu jeume idin nadira i lica toga dana će biti svijetla čija lica? Lica iskreni Allahovi te bareke robova pravih njegovih evlija oni koji su odazvali pozivu Allaha i pozivu poslanika Allahu alijih vseleme Allah Đelešanan će ozariti njihova lica sa nurom nurom a koji je to nur? u nastavku ajta ila rabbiha nazira lica ista će gledati u Allaha subhanahu wa ta'ala. I u tom trenutku kada budu gledali Allaha subhanahu wa ta'ala, lica će njihova biti, biti svjetla. I ovo je znači ispravan komentar i značenje ovog kuranskog ajeta od strane Selefa, naši dobri ispravni prethodnika. Oni koji nisu iskretali, izvrtali riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, nek su to tumačili onako kako su bili podučeni od onih koji su prije njih bili od poslanika, ashaba, tabina, tabi tabina do današnjih dana. Pa kaže Allah Đelešanuhu lillazina ahsanul husna vozijade a oni koji budu dobročinitelji oni koji budu radili dobra djela njih očekuje el husna vozijade njih očekuje el husna kažu mu fesiri džennet i dženevska uživanja u ozijade i ono što je više od toga znači više od dženeta što je više od dženeta kažu gledanje u Allahovo te bareke vetala veličanstveno lice to je više zar ima nešto više od dženeta čudili se i ashabi poslaniku sallallahu alihi veselene u hadisu od Suheba radi anhu da je poslanik sallallahu alihi wasallam pručio kuranske ajete ili vezine ahsanul husna vazijade i oni koji budu učinili dobra djela dobročinitelji na Dunjaluku njih očekuje el husna džennet i ono što je više, više od toga pa je kazao kada uđu stanovnici dženneta u džennet i stanovnici džehennema u vatru tada će povikati melek o stavnici dženneta požurite, odazovite se vi kod Allaha imate obećanje koje želi on subhanahu wa ta'ala da ispuni u dženetu uši stanovnici dženeta uživaju ljepote dženevske svi znate i svi čitate i svi slušate glasnik će znači pozvati stanovnike dženetlije požurite da se odazovete, Allah poziva, Allah doziva i želi da vam ispuni svoje obećanje. Pa će se oni začuditi, pa kazati Zar ima nešto više od toga? Za nas nije uveo u džennet, dženevska prostranstva. Zar nije učinio naše vage dobrih dijela težim, pa smo spašeni. Zar naša lica nije učinio svijetlim i sačuvao nas od džehennemske vatre. Znači on će postaviti ta pitanja. Ušli su u dženet, sačuvani vatri, uživaju, lica radosna, lica svijetla, zar ima nešto više od toga? Pa kaže sam nakon toga, pa će im otkriti Allah subhanahu wa ta'ala zastor i gledat će u njega, u Allaha subhanahu wa ta'ala, pa kaže tako mi Allaha, nije im Allah Đelešanuhu ništa dao draže, ni ljepše, od gledanja u njegovo subhanahu wa ta'ala lice niti nešto veselije za njihove oči ni draže ni veselije ni ljepše od gledanja Allaha te bareke te bareke vetala i ovaj hadis je vjerodostojan bilježi ga ima Mahmed Ibn Mađe Tirmiza Šeha Albani kaže da je vjerodostojan lahum ma yashauna fiha wa u njemu će imati sve što poželi i od nas i očekuje nešto više od toga. Sve što poželi i nešto više od toga. I za ovaj kuranski ajat isto tako učenjaci kažu nešto više od toga i gledanje u Allahu te bareke vetala veličanstveno, veličanstveno lice. Ebu, ba, Ebu Umame radi prenosi da je poslanik sallahu alijih veseleme kazao znajte da nećete vidjeti vašeg gospodara sve dok ne preselite, sve dok ne umrijete. I ova hadis bilježi muslim. Što znači, nakon smrti će vijenik vidjeti Allah te bareke, te bareke ve ta'ala. Vidjet će Allah subhanahu ve ta'ala. U hadis koji bilježi Buharija također od Žabira ibn Abdillaha radi anhu da su bili jedne prilike kod poslanika sallallahu alihi veseleme pa je poslanik pogledao prema mjesec Zatim je kazao i vi ćete bez sumnje vidjeti vašeg gospodara kao što vidite ovaj mjesec. Gledat ćete vaše gospodara kao što gledate ovaj mjesec. I ovaj išaret ovdje koji je došao od strane poslanika sa Allahu alijih veselem i gledat ćete znači u Allaha tabare kevetala kao što gledate u mjesec je znači pogled od ozdo prema gore. Što je dokaz ehli sunetu da je Allah džeralu iznad svih stvorenja iznad izvan svih stvorenja. Znači odgovor onome koji kaže da je Allah Đelšanu svojim bićem prisutan na svakom mjestu. Znači odozdo prema, prema gore. I mnogi znači drugi hadisi koji su vjerodostojni, a nama znači nije večeras tema da iznosimo dokaze koji ukazuju i potvrđuju da će vjerni gledati Allaha Tebare vetara nego samo spominjemo jedan od plodova vjerovanja Allaha te bareke vetala ime El Džemil. Ibn Kajim Rahmetullah Ali je kazao ovo je najvrijednije i najuzvišenije poglavlje. Koje poglavlje? Gledanje u Allahovo tebare kevetala veličanstveno lice. Kaže ono je najdraže sunijama. Ko su sunije? Sunije, znači istinski pravi sredbenici poslanika sallahu alijih veseleme i prve tri generacije muslimana. Znači ovo poglavlje najdraže muslimanima koji vjeruju i nadaju se da će biti od onih koji će gledati Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Znači nema ništa ljepše niti draže od toga. A kaže najomrženije hareticima, onima koji negiraju ove jasne hadise poslanika sallahu alijih veseleme i negiraju gledanje Allaha te bareke u ta'ala na sudnjem danu. Kaže to je cilj kojem streme odlučni i zbog kojeg se natječu natjecatelji. sabi kun Znači to su oni. Oni koji čine dobra djela natječu se u tome. I to je njihov cilj. Gledanje Allaha te bareke ve ta'ala. Kaže neka za ovaj cilj rade oni koji dobra djela čine. Znači da ti bude cilj tvoji dobri djela koje činiš da se približiš i da zadobiješ od Allaha te bareke ve ta'ala to da ti omogući da ga gledaš te bareke ve ta'ala na sudnjem danu a i u dženetu. Pa kaže kada ga dženetlije postignu zaboravit će sve užitke dženevske kada postignu koji cilj kada bude omogućeno kada vide Allah subhanahu wa ta'ala i njegovu ljepotu el džemil kada vide Allah njegovu ljepotu zaboravit će sve užitke a kakvi su to užici koje će ženetlje u tom trenutku zaboraviti u dženetu ima šta? Što oči nisu vidjeli uši nisu čule i mašta nikada nije mogla dokući. Znači to je nešto prelijepo, nešto što ne možeš zamisliti, ni pomisliti, ni neku u sebi napraviti. Sve što pomisliš u dženetu je ljepše. Od raznih rijeka, mora, drveća, zlata, srebra, svih ukrasa koje Allah Žešanu navodi u Kur'anu. Sve to kada doživiš i kada vidiš ti ćeš da budeš sretan i radostan. Ali sve to što vidiš i što ćeš doživjeti i vidjeti, zaboravit ćeš kada uvidiš i kada bude Allah što omogućio dženetijama da vidi Allaha, Allaha te bareke wa ta'ala. Zatim kaže i to što do njega ne mogu doći jer im je zabranjeno najteža je kazna stanovnicima džehennema. Znači stanovnici džehennema neće vidjeti Allaha te bareke wa ta'ala ali će im to biti najteža kazna što neće moći niti će biti u mogućnosti da vidi Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. A mi Allah Đelešanu molimo da nas uči od onih koji će gledati u njegovo veličanstveno i plemenito, plemenito lice. Zatim treći plod koji proizilazi iz vjerovanja Allahovog Tebare Kvetala imena El Džemil, savršeno lijep, je da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji čini stvari lijepim sve što je lijepo, Allah Đelešanu je učinio da bude lijepo. On je stvoritelj toga. Allah je stvoritelj ljepote, svega, svega što je lijepo. On subhanahu wa ta'ala daruje ljepotu onome kome on subhanahu wa ta'ala hoće. Znači, nekad Allah Đelešanu učini određene stvari ljepšim od drugih. A sve ima, znači, svoju čar i svoju ljepotu, ali nekad nešto ljepše, od drugih, stvari. I svemu tome Allah Đelešanuhu daje tu ljepotu. Allah Đelešanuhu kada stvara, stvara, znači sve što je stvoreno proizilazi iz njegove subhanahu wa ta'ala apsolutne moći. Sve što je stvoreno, stvoreno zato što je Allah kadar da to učini. Zatim iz njegove mudrosti, savršene mudrosti, iz njegove pravednosti, iz njegove milosti, i iz maslehi, iz opšte koristi za čovječanstvo. Allah Đelešan što je stvorio učinio je to da bude znači od koristi ljudima i čovječanstvu. Tako da kada čovjek zna da iz ovih stvari proizilazi Allaho te barek vetala stvaranje, da nema puno pitanja zašto, kako, zbog čega. Jer sve što je stvoreno ima svoju svrhu, ima svoj cilj. I za toga je Allahova subhanahu wa neograničena mudrost. Samo on, samo on subhanahu wa ta'ala zna zbog čega je šta stvoreno i š- zbog čega je znači u takvom obliku u takvom obliku dato i stvoreno. Allah Đelešanu kaže أفمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة Allah Đelešan kaže on je onaj koji je stvorio nebesa i koji je stvorio zemlju. I on je taj koji ispušta kišu da nakon nje šta se dešava? Život. Nije samo život, je zelenilo, daje ljepotu. Allah žena ovdje ukazuje na ljepotu. Nakon kiše dolazi, dolazi ljepota Allahovog te bareke vetala stvaranja. Ukazuje da na zemlji sve što je stvoreno je lijepo, od strane Allaha te bareke Pa kada govori da je stvorio nebesa, to obuhvata kosmos, zvijezde, planete, sunce, mjesec. A šta su zvijezde, nebesima? Ukras koje je Allah učinio. Također, znači, sve što je na zemlji, Allah Đelešan što je učinio od planina, rijeka, dolina, ravnih površina, neravnih, one pustinje. Znate, danas za ljudi odlaze maksuzije da bi uskali pustinje pod pustinje. To je znači, Allah ne učinio da je to sve lijepo. I onaj koji je znači stvoritelj svega toga je Allah subhanahu wa Zatim kaže Allah Đelešanu Ma lekumen tumbitu šeđara ili ha. I vi niste u stanju da učinite i stvorite da jedno od stablo izraste. Znači, stvorenje nije isto u stanju. Bez Allahove moći, bez Allahovog kudreta, bez njegovog odobrenja. Onaj koji stvara je Allah te bare kvetala. Jedno stablo nisu, nisu stvorenja u stanju stvoriti. E ilahum ma'allah. Zar postoji Bog pored Allaha te bare kvetala? Šta znači da li postoji Bog? Pa zar postoji neko ko je zaslužan da bude obožavan pored Allaha subhanahu wa ta'ala koji stvorio Znači ovdje u jednom ajetu Allah što kazao na sve te ljepote. Stvaranje nebjesa i zemlje i svega znači što ima na zemlji. A vi nisu u stanju jedno drvo, jedno stablo stvoriti. Pa zar postoji neko koji je zaslužan da mu se robuje, da se obožava, da se voli, da se poštuje i cijeni osim Allah te bareke, te bareke vetala. Ne postoji, to je odgovor, znači ne postoji. Ovo pitanje također negacija. Ne postoji niko poput Allaha subhanahu wa ta'ala. Belhum kaumu jadilun. Ali su oni stvorenja i ljudi koji žele da izjednače sa Allahom te bareke vetala stvorenje. Žele Allah Đelešan pripisati druga koji ne postoji ni u kakvom smislu. Efemen jahluku kemen la Zar je isti onaj koji je u mogućnosti da stvori i onaj koji ne može da stvori? Allah je stvoritelj, halik. Zar je isti onaj koji stvara i koji ne može stvoriti? Nisu isti. I ovo su sve ajeti za koga za razumom obdarene. Kaže Allah šanu, efela te Pa zašto više pameti ne dođe? Znači kada se obraća mnogobožcima, oni koji ne vjeruju, koji negiraju moć Allah te bareke ta'ala ili negiraju obožavanje samo Allahu subhanahu wa ta'ala jednom, pored njega druge obožavaju, druge mu smatraju, pa zar istina i koji stvara i koji ne stvara. Znači onaj koji zaslužan se obožava da mu se robuje, to Allah te bareke, te bareke Zatim kaže Allah Đelešanu u suri Kef, Inna ja'alna ardi zinatan laha linebluwehum ejuhum ahsenu amela Allah što kaže sve što je na zemlji mi smo kao ukras to učinili sve što je na zemlji Allah što je učinio ukras zbog čega? da iskušamo ljude i stvorenja ko će od njih najljepše postupati ko će od njih najljepša djela imati Ko će od njih biti pametan vjernik? Ko će od njih povjerati Allah te barek vetala? Njegovu moć, njegov kudret? Ko će od njih priznati da je on jedini koji se obožava i niko drugi pored njega? To Allah želi da vidi. Želi da vidi poniznost, poniznost robova nakon te spoznaje. Ko će mu robovati? A zašto je to Allah učinio ukras? Zašto je Allah učinio uljepšo taj dunjaluk? Znači, da bi bio ispit, taj dunjaluk je ispit za sva stvorenja. Ispit i da shvate da ovo kuća nije vječna kuća, kuća vječnog uživanja, nego da je ovo kuća prolazna. Meta un kalib, koja kratkotrajno, znači to uživanje kratkotrajno traje, ima kraj ima završetak, ali ne završetak onaj vječni nakon čega nema ni ima, nakon toga dolazi znači i smrt i preživljenje i stajanje pred Allahom te bare kvetara, zatim e, ili, ili kazna. E ova kuća je za vjernika da shvati da sve što je na njemu od ljepota, da su to ljepote koje je Allah učinio, ali da bi nas iskušao. Da li ćemo se prepustiti tim ljepotama i zapostaviti Allah te bare gospodara svih tih ljepota ili ćemo biti zahvalni ponizni i iskreni odani, odani robovi. Zatim sljedeći plod je taj da Allah Đelešanu El Džemil, savršeno lijep, stvara čovjeka u najskladnijem i najljepšem liku, obliku. Onaj koji je savršeno lijep stvara čovjeka u najskladnijem, najljepšem obliku. Kada bi danas svi ovi najpametniji ljudi se okupili i sakupili da osmisle da li može se stvoriti nešto ljepše od čovjeka, a da ima znači smisao poput čovjeka, ne mogu doći do ljepše ideje, do onoga što je Allah Đelešanu učinio, odredio i stvorio čovjeka na ovakav način kakvim, kako ga je stvorio. Ja insanu bi o čovječe, šta te to obmanjuje u smislu da je tvoj stvoritelj kerim, plemenit. Danas koliko ljudi ima, kaže Allah je plemenit, jel? Sam sebe zavarava, a zna da je Allah plemenit. Pala Allah kerim, Allah milostiv, Allah, Allah. A nigdje ga nema da se odazva Allahu subhanahu wa ta'ala. Nigdje ga nema. Onaj koji je shvatio da je Allah plemenit i da je milostiv, on žudi i žuri da mu se oduži, da mu se zahvali na tim blagodatima. A koji su to blagodati? Allah kaže Onaj koji te koji te je stvorio uspravnim te učinio dao ti oblik kakav on te barek vetala želi to je Allah subhanahu wa ta'ala fi eji surati jer on odlučuje kakav će te oblik dati i zato je Allah šan el musawir jel tako i ima razlika između imena el musawir i el halik el bari sva tri imena ukazuju na Allah te bareke vetala stvaranje al musawir je onaj koji oblikuje koji stvara i koji oblikuje. El Bari koji iz ničega stvara. Povezano s tim mjena. Iz ničega stvori i ono što stvori tome da oblik kakav on subhanahu wa ta'ala hoće. Nikoga ne pita kakav oblik želiš. E na tom životu što ti on subhanahu wa ta'ala podario moraš biti zahvalan i da se odužiš kroz zahvalnost i obožavanje Allaha bare bareke za život koji ti je dao. Jer ovaj svi ovi životi, svaki od nas koji živi na ovom dunjaluku ima mogućnost vječnog uživanja. Onaj koji ne postoji nema mogućnost vječnog uživanja, jel tako? Mada će Allah Đelešan na sudnjem danu kada se napuni džehennem. Vahel mim kada bude govorio imali još, još, još, još, još, i samo će se trpat, trpat, trpat, trpat, trpat. Pa kad ne bude više mjesta, Allah Đelešanu će svoje stopalo staviti iznad ženema. Stisak. Da napravi još veći prostor. Pa će ga popuniti. I će stavnike dženeta u A Allah Đelešanu obećao će kuću dženeta i kuću dženema napuniti. A kad uđu svi stavnici dženeta, u dženet bit će još prostor, još će biti mjesta. Pa kaže poslanica u Seleme, pa će Allah Đelšan stvoriti nova stvorenja. Nova stvorenja. I tim stvorenjima će napuniti džene. Obećanje Allah Đelšanu istina i on će ispuniti svoje obećanje. I jednu i drugu kuću će napuniti. Zatim kaže لَقَدْ i fi ahsani I mi smo čovjeka stvorili u najljepšem liku. U najljepšem liku. Poslanik sa selam u noći Isra je bio uzdignut gdje? Iznad sedam nebesa. On Bio je na prvom nebeskom sloju, i drugom, i trećem, i četvrtom, i petom, i šestom, i sedmom. I to je bio ispis za vjernika koji su prevarali u mekanskom periodu. Ko će povjerovati u to da u jednoj noći poslanik sallallahu alihi vaseleme prijeđe rastojanje Mekke do Mešidu Aksa, a iz Mešidul Aksa da bude znači uzdignut iznad sedam nebesa. Na treće nebu je poslanik sallahu alijih veselem vidio kojeg poslanika? Vidio je Jusufa, Jusufa alijih salatu veselam. Znači poslanik je vidio sve poslanike, klanjao je ispred svih poslanika, a na sedam nebesa je vidio određene vjerovjesnike. Na trećem nebu je vidio Jusuf, ali i I kada ga je ugledao, znači ovo pričava poslanik nakon što je došao, vratio se, kada vidio sam da mu je dato pola ljepote. Da mu je dato pola ljepote. Znam se da kako je bio Jusuf, ali lijep. Pola ljepote mu je dato. I onda možemo da shvatimo kada je žena navjesnika Misra, vladara Misra, pozvala one žene da se okupe kod nje sa ciljem da zovne Jusufa da izađe. Evo sada vidite zbog čega sam ja <laughs> popustila, jel? Pa kada je zonula i ali da izađe pred nje, prije nego što je to se desilo, podijela im i noževe. Pa kad su ga vidjele, Znači, toliko se zadivile ljepoti Jusufa, se zaboravili što je u rukama. Sve su se isjekle nožem. Haša lillah su kazali. Bože, dragi, Bože, Bože. Čudilo se. Bože, Bože, Bože. Maha za bešara. Ovo nije nikakav čovjek. Nego ko je? Melek. Kaže, ovo je melek. Kakva su bića? Znači, vjerujem da su meleci, jel, nešto posebno, svjetlosti, nura, stvorena a sve se vrti ovdje oko nura svjetla. Znači tolika je bila ljepota data Jusufu ali slatu da su pomislili da je melek. A poslanik sallahu alijih vasaleme kaže da mu je dato pola, pola ljepote. Iz ovoga što je začela šan dao Jusufu ali salatu također je dao i poslaniku Muhammedu sallahu alijih Jedan hadis sam naišao alaih salatu Naišao sam jedan hadis u komentaru Buharije na ovoj, na ovoj riječi znači poslanika da je dato Jusufu pola ljepote gdje komentator Buharije e, tvrdi da postoji hadis u, u Tirimzijoj zbirci, ali ja sam pokušao da naj nisam našao. Znači, navodi da postoji mišljenje učenjaka da je poslanik Muhammed a.s. bio ljepši od, od Jusufa a.s. Kako? navodi hadis da je da je rekao poslanik sa seleme i vašem poslaniku je dato najljepše lice i najljepši moral. Ahlak. Pa kažu zbog ovog hadisa, ali ja taj hadis još nisam utvrdio, znači da, da se nalazi zaista u, u zbirci kod imama Tirmizije, tražio sam, nisam našao. Da je dato, znači, poslaniku najljepše lice, pa kažu zbog toga što mu je dato najljepše lice, da je bio ljepši od Jusufa, a komentar riječi poslanika i datumu mu je pola ljepote kao datumu je pola ljepote Muhammeda ali i salatu wasalam. Jeste razumijeli? Mada znači ono što je opće poznato što je opće poznato jest da mu je dato pola ljepote i da da je on bio najljepši Jusuf, Jusuf ali salatu Enes ibn Malik radi Allah, anhu, prenosi a svi hadis koje ćemo navesti su vjerodostojni Ovi hadisi ukazuju da je poslanik sallallahu alejhi ve bio izrazito lijep. Ne samo znači u fizičkom izgledu, nego da je bio najljepšeg morala, najljepšeg edeba, najljepšeg ahlaka. Da mu je Allah dao ljepotu jednu i drugu. Kako mu je uljepšao njegovu nutrinu tako uljepšao njegovu vanjštinu. Sallallahu alejhi ve sellem. Enes ibn Malik radijalanhu kaže Allahu poslanik sallallahu alihi wasaleme nije bio ni previše visok ni previše nizak niti je suviše bio bijel bez sjaja niti žut niti sasvim vržave kose niti pruženi ka Allah Đerašanuhu mu je počeo objavljivati kada je napunio 40 godina nakon toga se je zadržao Meki 10 godina a nakon toga u Medini 10 godina i Allah Đerašanuhu mu je uzeo dušu i uzeo mu je dušu, a da na njegovoj glavi i bradi nije bilo ni 20 sjedih dlaka. Jeste išta čudno primijetili u hadisu? Ovaj hadis bilježi imam Buhari. Imam Buhari, što znači dato mu je ili počela mu je objava u 40. godini, nakon toga se je zadržao 10 godina u Meki i 10 godina u Medini. Pa je Allah Đelešanom uzeo dušu a da znači nije imao u svojoj kosi, svojoj bradi ni 20 sjedi dlaka. Kada to sačunamo, vidimo da je život poslanika sallahu alijih je bio 60 godina. Ko bilježi hadis Buharija? Hadis je li vjerodostojan, A mi vjerujemo da je poslanik sallahu imao koliko kada je preselio? 63, zato što isto Ajša radi Alanha prenosi poslanik sallahu je preselio i ga je uzeo sebi, a on je imao 63 godine. A u rivajtu kod imama muslima stoji isto tako Denes radijallahu da je kazao da je poslanik Seleme preselio u 63. godini života. Isti prenosilac hadisa. Pa spoj između ovih rivajeta je taj da je on ovdje samo znači zaokružio kada je govorio zaokružio mekanski period na 10. Ne spominjući 13 godina, 10 godina. Pa tako da nema problema ako naiđete nekad na hadisa čitajući. Bera ibn Azib anhu prenosi pa kaže Allah poslanik sallallahu alihi veselem je bio najljepši čovjek u licu. Najljepši čovjek u licu. I bio je najljepšeg izgleda. Nije bio previše ni visok ni nizak. Najljepši čovjek u licu i najljepši čovjek u izgledu. Niko nije bio ljepši od Muhameda sallallahu alihi wasallam. Zatim dalje Bera ibn Azib radijalanhu kaže lao poslanik Allahu alijih veselem bio srednjeg rasta, širokih ramena. Imao je kosu koja je doprela do resnica uha, a u drugom rivajet kod Jusfa ibn Ishaka kaže da je doprela do, do ramena. I vidio sam ga u crvenom ogrtaču i nisam ništa ljepše vidio od poslanika sallahu alihi veselem. Pa kažemo blago se onome ko vidi poslanika alaih u snu. Jer koga vidi u istinu ga je vidio ako se podutare osobine i opisi onoga što vidiš u snu sa hadisima poslanika sallallahu alihi odnosno sa opisima poslanika koji su došli od ashaba poslanika alaih Abdullah ibn Amr radi Alanhu kaže vjerovjesnik sallahu alijih veselem nije bio nepristojan i nije bio bestidan Danas koliko ima vjernika koji izgovaraju ružne i bestidne riječi. A kažu mi smo sljedbenici slijedimo poslanika alaih salatu wasalam, najdobranije stvorenje. Nije bio bestidan, nije bio nepristojan. Poslanik sallahu alihi wasalam kaže običavaju je govoriti najbolji među vama su oni koji su najljepšeg i najboljeg morala ahlaka. To je govorio poslanik sallahu alihi wasalam. Svi navedeni hadisi bilježi imam Buhari upitan je Bera da li je poslanik sallallahu alihi veseleme bio poput sablje poput sablje učenjaci kažu zašto je upitan da li je bio poput sablje kaže ima dva značenja možda znači da ima znači da li mu je lice bilo izduženo kao što je, kao što je sablja izdužena ili da li je znači mu lice blistalo poput sablje a Bera radijalanhu je negirao jedno i drugo pa kaže ne njegovo lice je bilo poput mjeseca suhanu nije htio usporediti poslanika sa sabljom, nego sa mjesecom. Nešto što je najljepše što pogledaš u toku noći kad je posebno pun mjesec. A nigdje znači nema ni jednog oblačka. Od Enes radijalanu se prenosi da kaže nisam dodirnuo ni svilu, ni brokat, nježniji od šake poslanika sallallahu i vaseleme i nisam nikada osjetio ljepši miris od mirisa poslanika sallallahu alihi wasallam. Njegova odjeća je nakon što bi je nekom dao dugo, dugo nakon toga mirisala ne bi gubila miris. Njegov znoj poslanika sallallahu alihi wasallam je mirisao. Sav poslanik sallallahu alihi wasallam bio mu bareć od Allaha te barek Znam se to, to je najljepše stvorenje, najdobranije stvorenje, na najvećim dženevskim deređama i osoba koja se najviše plašila za svoj umet i brinula za svoj umet, osoba koja nasira šupri kada ljudi budu prelazili i padali, govorit će gospodara moj spasi, spasi, spasi, za one koji su najveći muzni bin bili grešnici na Dunjalu, koji su radili najvratnija djela, a od umeta su poslanika poslanik i za njih dovi, i dovi, i dovi, i dovi. Sežde u toku noći je noćima provodio, znači u stvari cijele noći je provodio na seždi, govoreći moj umet, moj umet, moj umet. Koji umet? Mi koji griješimo, I oni koji griješe popolje oko, znači džamija i po gradovima, kafićima, za sve njih je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovio. Da je lašan uputi, sačuva, spasi, da ih vede u dženet i sačuva, sačuva Jer poslanik sam na, na sudnjem danu će imati šefaat za uzimanje za koga? Ne za one koji će ući bez polaganja računa, ne za one koji su osvojili dženeska ili dženevske, prostranstva svojim dobrim dijelima, čija dobra djela prevagnula dobra. Šefa će biti za one koji imaju jako malo dobrih dijela, a jako puno, puno, puno loših dijela. Za njih će se Allah poslanik Allahu alihi zauzimati. Od Ebu Saida al-Hudrija radijalan se pronosi da opisuje poslanika sallallahu alihi wasallam pa kaže vjerovjesnik sallallahu alihi wasallam se više stidio od djevice u njenoj sobi. Toliko je bio poslanik sallallahu alihi wasallam Stida Kaže kada bi se poslanik sallallahu alihi wasallam naljutio to bi mi prepoznavali na izrazu njegovog lica. Kada bi mu bilo doneseno nešto da jede, njemu se to ne sviđa, znači ne bi to korio. Nego ako mu se sviđa, jeo bi, ako mu se ne sviđa, znači ne bi, ne bi jeo. Enes radijalanhu kaže, služio sam poslanika sallallahu alihi vseleme deset godina i nikada nisam čuo zašto, zbog čega i kako si to učinio. Nikad ga nije okorio, nikad nije ukazao trebao si ovako, zašto si tako uradio. Pogledam deset godina deset godina. Danas u muslimanskom svijetu postoje znači ljudi koji su imućni pa imaju svoje sluge. Kada je upitao te sluge kakvi su ove njihove gazde, imali bi romane da napišu koliko zuluma i nepravde čine njima. Deset godina, deset godina, nikad nije upita, nije ukoran od, od strane poslanika sallallahu Pogledajte njegov njegovo ponašanje, njegov opis u džahilijetu. Znate kada s poslaniku sallahu alijih veselem objavljene prve riječi Kur'ana, pa kada je imao znači prvi put susret sa Džibrilom, toliko se prepao da je došao kod Hatidže radi govoreći pokrijte me, pokrijte me, pa su ga pokrili, a on još uvijek u strahu. Pa kada je prošlo malo vremena, kada je došao sebi, kada je strah nestao, poslanik sallahu alijih veselem je ispričao Hatidži šta je doživio u pećini i kaže, u tom trenutku sam se pobojao za sebe. Kaže Hatidža radi Alanha. Kaže, ne tako mi Allaha, Allah te neće nikada poniziti i osramotiti. Hatidža, dolazio je da je on imao susret sa kim? Sa Džibrilom koji je došao od Allaha Lešanu, Ona žena nema znači docaja sa, sa objavom. Al mu kaže ne tako mi Allah, Allah te nikada neće ni poniziti, ni osramoti jer ti održavaš rodbinske veze. U džahilijetu bio poznat po tome. Jer ti održavaš rodbinske veze. Olakšavaš slabima, udjeljuješ siromasima, gostoljubiv si i pomažeš istinu u svim prilikama. U džahilijetu poslanik sallallahu bio poznat po ovim osobinama. A znam se tek nakon objave kad mu je Allah potpunio moral, usavršio moral, kada je objavio toliko znači pozitivnih stvari u Kur'anu, i što mu je dato, da poslaniku je dati Kur'an i ono što je slično Kur'anu, to je sunet, one izjave, izreke od poslanika sallahu alihi su vahij, objava od Allaha te bareke, te ve Sljedeći plod Uzvišen Allah te bareke voli i želi od nas da uljepšamo našu nutrinu i našu vanštinu kako da oljepšamo našu nutrinu i našu vanjštinu. Želi da lijepo izgledamo. Ali ono što je najljepše prije vanjskog izgleda je naša nutrina. Jer Allah, poslanik sa seleme kaže, zaista Allah što ne gleda u vaše izglede, ali gleda u vaša, u vaša srca. Srce treba popraviti, srce treba oljepšati. Naš jezik treba oljepšati. Kako ćeš oljepšati svoj jezik? Da govoriš samo istinu. Da samo govoriš istinu. Da se kloniš i ostaviš laž makar i u šali, svoje srce da očistiš, da ga uljepšaš tako što ćeš uljepšati svoj oslonac na Allaha te bareke Svoju nadu ćeš popraviti, uljepšati na u Allaha te bareke e, svoju ljubav ćeš povećati, uljepšati prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači to su sve srčani ibadeti, srčani ibadeti koje trebaš popraviti, uljepšati. Svoj vanjski izgled prije svega djela i pokornost Allahu te bareke svoj namaz, svoj namaz ćeš uljepšati da bude lijep onakav kakav je bio namaz poslanika sallahu alijih veseleme gdje kaže Ajša radi anha poslanik sallahu alijih veseleme ni u toku Ramazana ni nakon Ramazana znači nije dodavao na 11 rekata noćnog namaza i ne pitaj o njihovoj ljepoti i njihovoj dužini i ne pitaj o njihovoj ljepoti i njihovoj dužini kako je to lijepo izgledalo za vidjeti, za pogledati i zato ova ljepota koju Allah daje i koji je učinio, mi kada gledamo mi uživamo u toj ljepoti. E, poslanik Salasalem je uživao najviše u namazu. Tu je osjećao vrhunac te ljepote dunjalučke koju može doživjeti, a to je u poniznosti i robovanju Allahu bareke te bareke vetala. I to mi trebamo znači popraviti, uljepšati prije nego što uljepšamo i kupimo lijepa odijela, lijepe košulje, pantalone, patike, cipele, ono što čime se danas ljudi uljepšavaju i začim žude i misle da je sve sve u tome. Kaže Allah poslanik sallahu alijih veseleme Doista Allah Đelešanuhu voli da vidi tragove svoje blagodati na svojim robovima. Tragove svoje blagodati na svojim robovima. Šta znači to? Kad telaš on dadne imetak, ovaj hadis je vjerodostojan, kaže e, Šejh Albani. Kad telaš lašan dadne imetak, on želi da vidi tragove te ljepote i te blagodati koju ti je dao. Da kupiš sebi lijepo. Ne moraš govoriti mi skini su bili oni, mi skin ćemo biti mi. Ne, Allah on želi da vidi to želi da vidi da ti to koristiš u dobro, u korisne stvari. Od Ebu Ahvesa, radi Allah anhu, on svog oca prenosi da je kazao, rekao sam Allaho poslaniće, odijem kod čovjeka, a on niti me dočeka, niti me ugosti, tek tako sjedim, znači niti me ugosti, niti me dočekao. Da li ću ja isto tako učiniti kada on dođe kod mene? Znači da li ću mu uskratiti gostoprijemstvo u smislu da mu neću ništa ponuditi kaže ne, nego ćeš ga ti ugostiti. Ti ćeš dati ono što imaš, ponuti njemu. Pa kaže, nakon toga me kaže, pogledao poslanik sallahu alijih veselem, pa me je vidio u staroj odjeći. U staroj odjeći. Pa me je upitao, da li imaš i Pa kaže, imam Allaho poslanić, Allah mi je dao stoke, brava, znači imam metka. Kaže, onda učin da se to vidi i primijeti na tebe. Onda učini da se to vidi i primijeti na tebe. Ovaj hadis bilježi imam Tirmiza, šeh Albani kaže da je vjerodostojan. Što znači da treba šahi ako tijela omogućuje dao i kupi, kupi da se to primijeti na tebi. Ne mora znači da uskraćuje sebi, ne moraš nositi poderano, izdrano, to mogu oni koji nemaju. Ali ti ako imaš, uljepšaj se, dotjeraj se, izađi pred ljude, znači onome što imaš. Allah šano kaže, Ja beni Adame kad anzalna alijekum libasan juvari savatikum variša o sinovi Adomovi, uistinu vam Allah Đelešanu uspušta i daje odjeću kojom ćete se pokriti ili pokriti vaša stidna mjesta. I kaj daje vam ona najljepša, raskošna odijela. Allah Đelešanu to daje. Zašto? Volibasu takva zalike a zaista odjeća bogobojaznosti je najljepša odjeća. Znači srce prije odjeći. Takvaluk prije odjeći ali jedno i drugo znači je nešto što je pohvalno, nešto što je ukazao Allah tabareke ve ta'ala. Zalike min ajati Allah la'allahum I zaista su to Allahovi ajeti, znakovi. U ovome što Allah šan ukazuje na odjeću kojom pokriva naša stidna mjesta i ona lijepa, znači nešto što je skupocjeno. I to je Allah Đelešan dozvolio i ukazao na to da se može koristiti i da možeš nositi i činiti. Zatim kaže Allah Đelešanuhu na sudnjem danu šta će biti فَلَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَدْرَةً وَسُرُورًا I Allah Đelešanović će tog dana sačuvati najstrašnije, najopasnije kazne. Najstrašnije, najopasnije kazne. Pa će im, kaže, on te bare kevetala podariti nur, svjetlost. Nur, svjetlost, surura i podarit će im sreću i radost na njihovim licima, njihovim tijelima i dušama. Znači pogledajte, podarit će im šta? Svjetlost i radost. Zatim kaže nakon toga وَجَزَاهُمْ بِمَا saberu جَنَّةً vaharira I on će i nagrati zbog njihovog sabura džennetom i svilom. I svilom. Pa kažu učinjaci Allah Đelešan će i na sudnjem danu sačuvati strahoti i patnje svega onoga što je obećao svima onima koji su nepokoni koji griješe i nisu odane Allahu te barek robovi, tim što će im osvijetliti njihova lica podarit će im radost, dat će im svilu, kao najljepšu odjeću i dat će im konačno i glavno prebivalište, vječno prebivalište dženevska uživanja. Znači kako će im dati sreću i radost na licima, će njihova tijela najljepšom odjećom. Razumijete? Povezanost između ovih ajeta i ajeta koje smo citirali hadisa poslanika sallallahu alijih veselem. Kako Allah daje tamo najljepše i ovdje ako si mogućnost imaš obuci naj, najljepše na dunjalku. Molim Allah te bareke vetala da nam podari hajr i dunjalka i hireta. Molim ga Allah te bareke vetala da nam omogući da gledamo njegovo plemento veličanstveno lice. Molim ga da nam uljepša naša djela, naše postupke, da bude zadovoljan svima, da oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima, da uputi zalutale, da pomogne muslimane u cijelome svijetu, da ujedini naše safove na istini, da osnaži naš iman, ojača ga i da bude zadovoljan sama sve dok ga ne susretnemo. Subhanak Allahu hamdika, šadan la ilaha ila